Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 9-ն է, տարվա 343-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1824 թվականին Այակուչոյի ճակատամարտում Իսպանիայի նկատմամբ տարածախ թանակով Պերուն գրեթե ապահովեց իր անկախությունը։ 1942-ի այսօրը առաջին անգամ բեմադրվեց Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետը։ Բալետը ի սկզբանե կոչվում էր Ուրախություն, հետագայում վերանայվում եւ վերանվանվում է Գայանե։ Առաջին բեմադրությունը եղել է Պերմում, Լենինգրադի Կիրովի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնի ուժերով։ 1948-ի այսօրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ժողովը վավերացրեց ցեղասպանության պայմանագիրը, կոնվենցիան։ 1968-ի այսօրը ամերիկացի գիտնական գյուտարար Դուգլաս Էնգելբարտը առաջին անգամ ցուցադրեց իր ստեղծած համակարգչային մկնիկը։ 1991 թվականի այսօրը Երևանի Կարլ Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը վերանվանվեց Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական համալսարան, այժմ Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան։ 1996 թվականին թողարկվեց օպերա դիտարկիչի առաջին տարբերակը։ 2018 թվականի այսօրը Հայաստանում տեղ ունեցան ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ։ Այսօրը ծնվել են 1608 թվականին անգլիացի բանաստեղծ Ջոն Միլթոնը, 1717 թվականին գերմանացի հնագետ Յոհան Վինգելմանը։ 1842-ի այսօրն է ծնվել ռուս մանր բուրժուական հեղափոխական անարխիզմի տեսաբան, աշխարհագրագետ ու երկրաբան Պյոտր Կրապոտկինը։ 1883-ի այսօրն է ծնվել արեմտահայ հայտնի գրող, ուսուցիչ եւ մանկավար Հակոբ Փոշակյանը։ 1904 թվականի այսօրն է ծնվել թատրոնի եւ կինոյի հայ մեծանուն դերասանուհի, անվանին ռեժիսոր Վարդան Աճեմյանի կինը Արուս Ասրյանը։ 1905 թվականին ռուս աշխարհագրագետ Իննոկենտի Գերասիմովը 1916 թվականին ամերիկացի հանրահայտ դերասան հոլիվուդյան կենթանի լեգենդներից մեկը, ճանաչված դերասան Մայքլ Դուգլասի հայրը Քըրկ Դուգլասը։ 1985-ին է ծնվել ռուսաստանցի շախմատիստ գրոսմայստեր Էրնեստո Ինակիևը։ 1987 թվականի այսօրն է ծնվել ճապոնական արմատներով ամերիկացի շախմատիստ գրոսմայստեր Հիկարու Նակամուրան։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր կաշառակերության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Տոնը նշվում է 2004 թվականից։ Հրճակել է միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեյան։ 2003 թվականի այսօրը Մեքսիկայում ստորագրվել է կաշառակերության դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան։ Այս միջազգային օրվա հիմնադրման նպատակը, ինչպես նշված է գլխավոր ասամբլեայի բանաձևում, կաշառակերության հիմնախնդրի եւ կոնվենցիայի դերի ընկալման խորացումներ, կաշառակերության կանխարգելման եւ դրա դեմ պայքարի գործում։ Բանաձևը չի ներառում ավանդական սովորական կոչեր այսօրը մեծ շքով նշելու եւ համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելու համար։ Գլխավոր ասամբլեայի բանաձևում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղղված է խնդրանք, ըստ որին նա պետք է վերահսկի ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների եւ հանցագործության դեմ պայքարի գրասենյակը եւ կատարի կոնվենցիայի մասնակից պետությունների կոնֆերանսների քարտուղարության գործառույթները։ Հետագայում ամեն տարի կաշառակերության դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների եւ հանցագործության դեմ պայքարի գրասենյակի տնօրենը հանդես է գալիս ուղերձով։ Սովորաբար ՄԱԿ-ի այլ միջազգային օրերի կապակցությամբ նմանատիպ ուղերձները խաղում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի Մունն իր ուղերձում կոչ է արել մինչև 2030 թվականը կայուն զարգացման նոր օրակարգում, որի միջոցով մենք նախատեսում ենք վերջ դնել աղքատությանը եւ բոլորի համար ապահովել կյանքի արժանապատիվ պայմաններ, առաջանում է կաշառակերության դեմ պայքարի անհրաժեշտություն բոլոր տեսանկյուններից եւ կոչ է արվում զգալի կրճատումների ենթարկել ապօրինի ֆինանսական հոսքերը եւ վերադարձնել գողացված գույքը։ Այսօր դեկտեմբերի 9 է։ Տարվա ավարտին մնաց 22 օր։